byaraduze igiciro kurenga kuri mirongo 50 kwijana kuri bimwe bimwe bamwe mu bakenera ivyo byuma bavuga ko imigambi yabo itakirangurwa neza bamwe mu baranguza ibyo byuma mu rumonge babishikiriza ko basigaye baronka bike aho babirangurira mwihinguriro musumbasitire ryoba rifise ubukene bw'amafaranga y'agaciro nk'uko babivuga jean Pierre Misago kuboneka biraboneka mugahe kidutangaza ibenye ibyuma bakoresha mu kubaka ferabeto co kimwe n'ibikoreshwa mu gukora imyango n'amadirisha bita tube metalike mu gifaransa byaraduze igiciro hagera ku mabati tore metalike akoreshwa mu gukora imyango canke utudandarizo bita kioske biduga kurenza mirongo itanu ku ijana nk'uko uyu dusanze hasudirira muri karitsiye kanye nk'uko yo mu gisagara cya rumunga bivuga ni ukuvuga yuko iryo ryago gutanu na bitanu ryari iryo twita orijinari iryo ni naryo riri munsi yayo ryago gutanu na bibiri ryari iryo ryari munsi y'iryo rya orijinari mugabo ubu iryo ritari rya orijinari rigugwa ibihumbi mirongo umunani na bibiri iryo ni naryo rya orijinari ubu rigugwa inani n'indwi ibyo bintu rero biradutangaza uwo cyo kimwe n'abandi babejejweho no gusudira ibyuma bashikiriza ko batakironka cyane ababakoresha ko ibyo bakeneye mu muryango ubuzima ubuzima bugahungabana natwe rero abafundi tuca tugira ikibazo n'umuryango ukabura rasiyo bivanye n'ukuntu bamwe baza gukoresha bisunga yabe ya kera atari ko bikiri ubuza kujijuka gatoyi n'ubu bari yatingurira ibyuma basi ndakora impembe ku kamendevre eh urashimyuka abana bakabona kuba baraye bariye nabubaka amazu bashikiriza ko batorohewe cyane cyane iyo hageze kugara amazu baba ko barubaka dufatiye cyane cyane ku byo kugara urazi ibiciro bivamwo eh, bakoreramwo amadirishya bagurisha imyango cyane cyane y'ivyuma biragoye cyane kubera igiciro c'ivyo vyuma kirahanitse bimwe biteye ubwoba abo bose basaba ko leta ikurikiranira hafi ico kibazo ibuze ku biciro vy'ivyuma biguma biduga uko bukeye uko bwije bamwe mu baranguza ivyo vyuma mu gisagara ca Rumonge bavuga ko ubu batakironswa ibikwiye kuko no mwihinguriro musumba style basanzwe babirangurira bitakiboneka bigwiriye mu ihinguriro muzumbasitire baremera ko bishika ivyuma bigakena bivuye ko ibikoresho by'ibanze babihinguramo biba byakenye bashikiriza ko badandaza mu mafaranga y'amarundi abakenyezi basanzwe badandaza amavoka mu gisagara cya kirundo bavuga ko bazikura kure bigatuma baduza nabo ibiciro bivanye n'uburyo barishe mu kwiyunguruza Leonidas Rivuzimana umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije urimye n'ubworozi mu ntara ya Kirundo n'abamenyesha ko ubukene bw'amavoka mu kirundo bwaba bufitaniye isano n'ishogwa ry'amavoka mu gihugu kibanye cya Tanzania Agnes Ntawomagazi nkuko bishyikirizwa n'ubuyobozi bw'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo intara ya Kirundo irimo ibiti vy'amavoka birenga ibihumbi majana atanu muri ibyo ibirenga ibihumbi majana atatu na mirongo inani n'ibindi bikaba vyama amavoka ibindi bigera ku bihumbi ijana na cumi na bitatu n'ibindi bikaba bikiri bito bitaratangura kwama ngo nubwo biruko bamwe mu bakora imyuga mito mito mu gisagara ca Kirundo na cane cane abashoni ibirato abadandaza amasabuni ndetse n'abikorera imizigo abakarani baremeza ko icamwa c'ivoka kibagirira akamaro na cane cane mu guherekeza imfungugwa zabo kugira ngo zigwire canke ziryohe abo nabo bakidogera abadandaza ayo mavoka ko baduza ibiciro ubu bibagora kuronka ivoka ry'amafaranga mirongo itanu ubu ivoka rikaba rigugwa amafaranga aregera kuri majana atatu canke majana atanu arenga abo nabo bakaba bavuga yuko bihora bibashikaho baheba gufungura ico camwa kuko kizimvye na mikoro yabo ataborohera bamwe mu bakenyezi badandaza ivoka mu gisagara ca Kirundo bamenyesha yuko igiciro c'ivoka kivana n'uburyo bakoresheje mu kuja kuyarondera aho bihora bishika bakarenga igisagara ca Kirundo bagashika ku munzenze canke muri komine Busoni ivyo navyo bikabatwara uburyo bwo kwiyunguruza rivuze imana amenyesha yuko ubwo bukene bw'amavoka bushobora kuba bufitaniye isano y'intwaro n'ishogwa ry'amavoka ku bwinshi mu gihugu kibanyi cya Tanzania ziva mu makomine ya Gitobe Bwambarangwe Vumbi na Kirundo akamenyesha yuko bariko barakora intonde z'ibiti vy'amavoka mu ntara ashikiriza ko amaze kugirana inama n'abadandariza muri iyo soko kugira ngo bavugane ingene iyo mugambi woja mu ngiro isanganiro inama isumbi kuri radiyo isanganira amakuru arabandanya turi saa sitandatu mirongo itatu n'ibiri abigisha bitwa bakutsa kivi ijana intebe z'abanyeshuri zirenga ibihumbi bine hakenewe n'imiburiburi abigisha babakusaka kivi bagera zigera ku ijana na cumi kugira ngo ivyigwa bitangwe neza umuyobozi w'indero muri komine gatara akaba yamenyesheje kandi ko ikomine y'indero yose ya gatara itagira ibikoresho vyofasha mu gufotora no kugwiza ibibazo mu gihe bibaye ngombwa ko abanyeshuri na cyane cane abo mu myaka iheza bakora ibibazo bimwe ikango n'ubukene bw'intebe z'abanyeshuri nabwo nyene ngo ni kimwe mu bibazo bihanze ico gisata c'indero muri komine Gatara Isidore Girkwishaka arongoye iyo komine y'indero akavuga ko hakenewe intebe zigera ku bihumbi bine n'ijana kugira ngo abanyeshuri bige bicaye neza ari babiri canke batatu kuko ngo ahesha ubu biga bicaye ari bane canke batanu Gakuyano Silvana mustanteri wa komine Gatara akaba yasabye ko buri muvuka komine yo kumva ko akwiye kugira uruhara runtangere mu guterera ngo komine avuka mwitera imbere abari bitavye iyo nama mu bufatanye n'abaje ajejwe intwaro muri komine gatara bakaba baciye bashiraho agasandugu ko guterera kugira ngo icyo gisata c'indero muri komine gatara kinagugwe na cyane cyane mu kuronsa agashiruka butabo bigisha b'abakutsa kivi mu kayanza patrick nsenyuva ku bwa isanganiro isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro imaze imyaka irenga cumi n'itanu yubatswe ariko ntigira uruzitiro kugeza ubu nk'uko abayidandarizamwo babivuga ngo ukubura uruzitiro biratuma isuku ritaba muri iyo soko patrice basitinya kamwe aserukira abadandariza muri iyo soko avuga ko bishika hakaba abarandura ibyuma byubatse amakiyoske amwamwe avuga ko hahora haboneka n'ubusuma bw'imbahu z'ibitanda abantu ko ibidandazwa amenyesha ko iyo ibifise uruzitiro n'ikorwa c'abazamu bahakorera coca coroha basitinya kamwe patrice avuga ko abadandariza badandaza muri iryo soko batanga itagisi muri komine y'ibihumbi bitatu ku kwezi hari n'ayandi mafaranga amajana atanu bari hakundwi nk'uko abadandariza muri iryo soko twahahuriye babitumenyesheje ngo bifuza ko iryo soko ryozitigwa nk'uko biri ku yandi masoko nk'akarorero ryo ku rushuru muri iyo komine ya kayokwe nyine imana honore musitanteri wa komine kayokwe avuga ko uyu mugambi uri ko urigwa amenyesha ko amaze kugirana inama n'abo badandaza badandaza kugira batange intererano yabo avuga ko uyu mugambi ukenewe ariko ngo usaba uburyo butari buke imwaro rohandi kuri yo radio isanganiro asaba ko hojyaho umugwi w'abahinga biga icyo kibazo bagakorana n'abo muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo kuko ikibazo gisangiwe n'ibyo bihugu buraca bugacana ayandi mu ngaburo nk'izitwa sitral zifasha cyane cyane mu gukinga no kwirukana imibu umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo Gilbert hafi avuga ko umucyayi ari umuti ukomeye iki cyatsi ni gisanzwe mu bijyanye no mu gukinga no mu kuvura indwara zitandukanye kuko basanze gitunze ibidasanzwe nk'ibyo twita les principes actifs niyo twita citronellale Iranial Citronellol n'iyindi izwi ku izina rya nerale zidasanzwe mu bijanye no mu gukinga canke se mu kurwanya imibu ndetse n'amavuta yagihinguwemo iyo ayisize imibu ntimwegera ivyo kandi bigishoboza kurinda ubwandu bwo mu bwoko bw'ama infection tutibagiwe gukinga ububabare bwo mu mubiri kuruha mu mubiri byoroshe canke se umunaniro w'urudahera umucayicayi uvura indwara zitandukanye Gilbert Nankwafi akavuga ahanini indwara ya malaria hamwe n'inkorora iki cyatsi canke se kigitegwa citronelle kandi arico cayi cayi nigisanzwe mu bijyanye kandi no mu kurinda yuko umuntu yuzurinda ngo ahagirane cya kibazo cyo kututumba mu nda kugira ivyuka mu nda ndetse no kubabara mu ngingo iki gitegwa cayi cayi kirabikura mu buryo budasanzwe icyo cyatsi ngo gishobora gutekwa amababi mabisi canke ifu iyo habonetse amababi yumye maze kikanya kikanyobwa nk'icyayi ni byiza ko iyo wakironse kigifise amababi mabisi urafata nk’igifunsi c'amababi ukagiteka mu nusu y'iritiro y'amazi ugaca ugerageza kucanira nk'ima y'iminota itanu ugaca umimina ukinywera kujya ku icayi urashobora kandi kuba ufise amababi yumye hanyuma ukayagira agafu ukaza urateka ikiyiko kimwe nusu y'amazi bikabira iminota itanu naho nyine ukamimina aho hose urashobora gushyiramo ubuki mu kunywa mu gihe atandwara y'igisukari ugendana Igitegwa cyumucayicayi ngo kiranahingurwamwo amavuta akoreshwa mu gukinga indwara zo ku rukoba ayo mavuta ngo umurwayi ayisiga inshuro zibiri cyangwa zitatu ku munsi Omurando wari tugukengurukire nko nari mije kubabwira nyubako rusangi hamwe n'iz'abantu zegerekeye agatanganyika zirashobora zose kubomoka hamwe atacokorwa mu maguru masha abegera amakartier ya Kibenga Kinindo West na Asiatique mu gisagara cha Bujumbura bayaze na radio isanganiro kuri no w'Imana bavuzeho ko kuva kuri uyu wa gatandatu hoho ibintu byunyutse kuko amazi yiyongereye nk'imetero zirenga mirongo ibiri Omar Manirambona arongoye ikibanza cyo kwinezererezamo Safi Beach asaba ko hojaho mugwi w'abahinga biga icyo kibazo bagakorana nabo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ku kibazo ngo gisangiwe n'ivyo bihugu Obani nkuru yahashikira icyo bahuriza ko ngo uko icyo kibazo atari icu Burundi gusa ngo kuko nko kuri uyu wa gatandatu bamwe babonye amazu yabo ategwa n'amazi eka n'ibibanza byo kwinezererezamo bita plage vyegereye icyo kiyaga bimwe bimwe birashikirwa bivuye ku mvura bariko babona yari kwigwa ku ruhande rw'ibuvira muri Repubulika Iranira Intwaro Rusange ya Kongo aho bamwe bahora binonorera imiti ku ruhande rwegereye quartier asiatique hose ubu n'amazi hajya bakinira karateka hari yuko nyene football byarapfuye ubu n'amazi bano banyagihugu bati hamwe atacokorwa koroha asaba ko hojaho umugwi w'abahinga biga ico kibazo hatararengerana ibyabaye byo twaraboneka neza yuko ari ingorane dusangiye n'igihugu cya kongo rero icyo dusaba leta ni uko bogerageza bakavugana ni n'ababanyi ababanyi cyane cyane igihugu cya kongo kugira barabire hamwe izo ngorane kuko iby'ejo byobyo nta no gukekeranya byaje biva bituruka muri kote ya kongo kuko nta mvura yari yaguye muri Kongo imvura yari yaguye nyinshi uko yabona umuvuduko uzanana urabona ko azanana n'ingufu nyinshi ni uko petetre amazi ataronka iyacu ibarabara ryitiriwe plage riri ku nkengera y'ico kiyaga rica hepfo ya quartier asiatique riramaze kwibonekezamwo utunogonogo ku bice atari bike bamwe bakabona ko ari amazi yatanguye kwinjiramwo Oben yo nkuru tugukengurukire nino ngaha makuru tuba tubafitiye mu mwanya ciyagarukira reka nshimire mwese mwariko muradutega abiri nshimire Alphonse kubw'Imana yatumwe majo bashikira atankomanzi Festine butoya ko ndabashikiriza nka ndabike banuye ndabipfuriza umunsi w'Imana mwiza mu kanya namakuru yanditswe n'ibinyamakuru Amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mwaramutse cyangwa mwiriwe bivana naho muri ko muradukurikira muherereye byandikwa na ABP mugwiseni wasabye leta ko yoshiraho uwundi mugwi mutoyi wa seni ku rwego rw'amakomine ivyo seni ibona ko byotuma hagabanuka uburyo bukoreshwa mu itunganya ry'amatora na cyane cyane mu gihe cyo kwandika abazotora politike yo kunganisha imishahara ngo yahavuye ibikiyago nkuko byandikwa n'ikinyamakuru cy'ikinyamakuru cy'abigisha Ravado Ransenya icyo kinyamakuru kibutsa ko kuvaho leta y'u Burundi iboneye ko hariho ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ishigikiwe n'umugambi ujejwe iterambere ku isi PNID itunganywa rishasha iryo naryo rigashikana kukunganisha imishahara y'abakozi kibona ko leta y'uburundi yihojeje ibyiyumviro byashyikirijwe n'abaserukira amasendika mu nama yari yabereye igitega mu kwezi kwa munyonyo bibiri na mirongo ibiri inama yari yatumiwemo abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta hamwe no mu bushikiranganje burabe by'ubutunzi kugira ngo bakemure icyo kibazo abigeme bafise impapuro z'imitsindo bahereza kuba abakozi bo mu nzu byandikwa n'ikinyamakuru iwacu nk'uko byandikwa n'icyo kinyamakuru urongoye rimwe mu mashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu ryitwa umwizigirwa renova ku bw'imana yemeza ko uko ukwezi guheze iryo shyirahamwe ryakira abigemewe bafite impamyabushobozi za kaminuza n'amashuri yisumbuye bashika ku icumi barondera akazi ko kurera abana ibyo ngo byatanguye kuboneka inyuma ya bibiri na cumi na gatanu yagabanutse cyane ava ku marundi imiliyoni zirenga gato cumi n'umunani mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi aja ku bihumbi birenga mirongo indwi na kimwe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ushira bibiri na mirongo ibiri na rimwe ni ukuvuga ko yagabanutse ibice mirongo icenda n'icenda n'uduce dutandatu kw'ijana n'urugero rw'amafi ashogwa hanze rwarakorotse nk'uko vyerekanwa n'umwanditsi wa yaga ngo kuko uravye hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu n'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda igihengeri ni kinini amafaranga yavuye ku miliyoni zirenga amajana atatu na mirongo ine n'umunani umunani aja ku miliyoni zitatu n'igice z'amarundi ibirimba biciye muri rimikash na ekokash urudandazwa rwo mu kinywabi ni ikinyamakuru Burundi eko kivyibaza ico kinyamakuru cerekana ko haheze igihe hadutse uburyo bushasha bwo kuziganya mu Burundi na cyane cyane ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ubwo nabwo ni hanahanwa ry'amafaranga rikoregwa mu kirimba ivyo rero bibera muri rimikash na ekokash ariko inyuma y'igihe gito abahurikiye mu kirimba bidoga bavuga ko bahenzwe ku ruyeri ku adakuranye n'ababyeyi biwe babiri kubera bahukanye aheza akagira inyifato y'ubugararije ubukenyezi n'ubugomotsi muri icyo kinyamakuru nyene uwo muhinga asigura ko muri rusangi abana nk'abo binabakora ko mu mutwe bakanka ikintu cyose bakanashwanira icyo bahuye cyose ikibyunyura ni uko baca badukana ingeso y'ubusuma kunywa inzoga n'ibindi mutwe ibyo ngo biva ahanini ku kubura urukundo kuva bakiri bato nk'uko umuhinga bandanya bisigura kubwiwe ukwahukana bikwiye kuba ingingo ya nyuma ngo kuko hejuru y'inyungu z'ababyeyi hakwiye gushyirwa imbere n'iz'ibibondo aha niho musoderereye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwashyikirijwe nanjye rijya gahimbare afatikanije